Արտաքին գործերի նախարարության 2022 թվականի պահպանման ծախսերը 2021 թվականի համեմատ գրեթե չեն փոխվել։ Նախարար Դավիթ Բաբայանի խոսքով մի քանի հոդվածներ փոխվել են, գրանցվել են ինչպես ավելացումներ, այնպես էլ նվազումներ։ Ընդհանուր առմամբ 2022 թվականի բյուջեյով նախատեսվում է գերատեսչությանը հատկացնել 880 միլիոն 750 հազար 800 դրամ, որը 2021 թվականի համեմատ ավել է 12 միլիոն 457 հազար 600 դրամով։ Աճը կապված է աշխատողների աշխատանքի աշխատավարձերի եւ հավելավճարների սպասվող բարձրացմամբ եւ տեխնիկական սարքավորումների սակագների բարձրացմամբ։ Ծախսերի նվազում է եղել ինչպես էներգետիկ եւ կապի ծառայությունների գծով հոդվածներով, այնպես էլ արտասահմանյան գործողումների եւ օտարերկրյա երկրներում Արցախի ներկայացուցչությունների պահպանման ծախսերում։ Պատգամավոր Գագիկ Բաղունցը համաձայն չէ արտասահմանյան գործողումների գծով ծախսերի նվազեցման հետ։ Հակառակը պետք է ավելի մեծացնել այս ուղղությամբ աշխատանքները, ասել է թե ծախսերը։ Դավիթ Բաբայանը պատասխանում է՝ միշտ չէ որ որ գործողումներով է որոշվում նախաձեռնողականությունը, այս ուղղությամբ իրենք հաջող օգտագործում են նաև այլ լծակներ։ Մենք ունենք նաև արտասահմանյան գործողումների գծով ծախսերի նվազում 5 միլիոն դրամով։ Օտարերկրյա պետություններում Արցախյան պետության մշտական ներկայացությունների պահպանման ծախսերը նույնպես նվազել են 23 միլիոն դրամով։ Արցախյան պետության մշտական ներկայացությունների 2022 թվականի պահպանման ծախսերի համար նախատեսված է 580 միլիոն 237 հազար դրամ, որը կազմում է նախարարության պահպանման ընդհանուր ծախսերի 66%։ Արցախի հանրապետության էկոնոմիկայի եւ գյուղատնտեսության նախարար Արմեն Թովմասյանը ներկայացրել է Գարիկ տարված զբոսաշրջության ոլորտին հատկացվելիք ծախսերը։ Նրա խոսքով զբոսաշրջության զարգացման ծրագրով նախատեսվում է բյուջեից հատկացնել 33 միլիոն 500 հազար դրամ, նախորդ տարվա 10 միլիոնի համեմատ։ Զբոսաշրջության ծրագրի ծախսերը ուղղվելու են ենթակառուցվածքների եւ ծառայությունների բարելավման ու մարքեթինգի եւ խթանման միջոցառումներին։ Պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի հարցին կապված զբոսաշրջային երթուղիների Արևմուտքի անվտանգության ապահովվածությանը նախարարը պատասխանել է։ Առավել ևս հիմա, երբ որ շատ կարևոր է մենք իսկապես քիչ խոսենք եւ շատ գործենք։ Եվ կա բազմաթիվ այլ լծակներ համացանցի միջոցով, տարբեր հարթակներում։ Մենք գրեթե շաբաթական 1-2 անգամ կարևոր միջոցառումներ եւ քննարկումներ ենք ունենում ցանցով եւ ոչ մեկ դրա մասին չի իմանում եւ պետք է չի իմանա որովհետեւ այդ քննարկումները թույլ են տալիս մեզ իսկապես բազմաթիվ հարցեր կա, հատկապես այս եկող 2-3 տարվա ընթացքում դա ամենակարևոր փուլն է մեր կյանքում, մեր պետության համար եւ միայն գործողումներով չէ որ արտաքին քաղաքականությունը պետք է իր էֆեկտիվությունը ցույց տա։ Կան բազմաթիվ այլ մեթոդներ, կրկնում եմ առավել եւս հիմա։ Նախարարը նշել է, որ մշակվում են ծրագրեր նոր երթուղիների բացահայտման եւ բարեկարգման համար։ Արմեն Թովմասյանը կարևորել է ճանապարհ Trail նախագծի շրջանակներում նոր քայլուղիների ստեղծումը, տուրիստ բաց ծրագրի վերագործարկումը։ Նախարարը պատասխանել է նաեւ падգամավորների ներքին туриզմի զարգացման ու զբոսաշրջային կոնկրետ երթուղիների ձևավորմանը վերաբերող հարցերին։ Մենք համագործակցում ենք Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան գերատեսչության հետ, ինչպես նաև նախապատրաստել ենք եւ ներկայացրել ենք աղոճար հիմունքներով պատրաստված տեսահոլովակ, թե ինչպես պետք է զբոսաշրջիկները այցելեն Արցախի հանրապետություն եւ Թումոտ կապահովեն, այնտեղ մանրամասը ներկայացում է, որ անվտանգության բաղադրիչը հիմնականն է, բարբերաբար այդպիսի աշխատանքները իրականացում են ու իրականացվելու են։ Մեր համապատասխան գործընկեր իրապետությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ամենօրյա ռեժիմով աշխատում է այդ ուղղությամբ։ Արցախի հանրապետության հեռուստարադիոընկերության խորհրդին նախատեսվում է ուղղել 34 միլիոն 752 հազար 900 դրամ հեռուստատեսային եւ ռադիոծառայություններին 443 միլիոն 614 հազար դրամ։ Ձայն արդարություն ռադիոգայանի պահպանմանը նախատեսվում է ուղղել 10 միլիոն 841 հազար 200 դրամ։ Արցախի հանրապետության հանրային հեռուստարադիոընկերության խորհրդի նախագահ Արթուր Ներսիսյանի խոսքով նախորդ տարվա համեմատ ծախսերը նվազել են ընթացիկ ծախսերով պայմանավորված։ Արցախի հանրային Հանրային հերոստարածունկերություն ՓԲ-ի 22 թվականի բյուջեի գերակշիռ մասը 98.9%-ը կկազմեն ընթացիկ ծախսերը, ընդ որում 68%-ը 259 միլիոն 918.000 դրամը աշխատողների աշխատավարձերը եւ հավելավճարները 15.5%-ը մոտ 60 միլիոն դրամ ավելացված արժեքի հարկը։ Այսքանով կարող արձանագրել, որ 22 թվականին հանրային հերոստարածունկերության պետական բյուջեն կնվազի 5 միլիոն 600 հազար դրամով։ Խորհրդի նախագահը պատասխանել է падգամավորների հարցերին, որոնք վերաբերում էին կադրային քաղաքականությանը, մանկական եւ ժամանցային նախագծերի ընդլայնմանը, նոր իրողություններից բխող հաղորդումների գործարկմանը։ Ազատ Արցախ թերթի պահպանման ծախսերը խմբագիր Նորեկ Գասպարյանի խոսքով 2022 թվականին նախորդ տարվա համեմատ փոփոխության չեն ենթարկվի, չհաշված պետական համակարգի աշխատողների աշխատավարձերի 20% բարձրացումը։ Ըստ այդմ թերթի պահպանման ծախսերը կկազմեն 106 միլիոն 503 հազար 200 դրամ, Թերթի խմբագիրը պարզաբանումներ է տվել թերթի տպականակի եւ հետևորդների նվազման, թերթի անվանափոխման անհրաժեշտության վերաբերյալ падգամավորների հնչեցրած հարցերին եւ առաջարկություններին։ Վիկտորիա Սարգսյան, Արցախ լրատվական։